Sa bahay po ay madalas po ako yung nagluluto. Okay? At siyempre madalas kong kasama doon si Jopper at si Benz. Sa aking pagluluto po ay naging kaisipan ko na sisiguraduhin ko yung lulutuin ko, lalo na yung ulam, ay matutuwa sila, mapiplease sila. Pero pag hindi sila na-please, ay malulungkot din ako. Kung ako lang yung natutuwa sa luto ko. Pero kung ang luto ko ay nagugustuhan nila, nagugustuhan ko na rin. Minsan may gusto akong gustong gawin na luto para sa akin na hindi nila kayang kainin. Pero kung magluluto ako, nasisiguraduhin ko, kaya nilang kainin at kaya ko rin kainin. At pag nagustuhan nila, ay hindi mo makalimutan yung magpasalamat Si Jopper, pag nagustuhan niya yung luto, salamat, Daddy. Pag hindi, ano pa to Daddy? <laughs> oh. Alam mo, pag pinag-usapan po natin ang purity, ang, eh, nung second core value natin, purity, the life of the church, yung una, humility, the mind of the church, ito yung life of the church, pag-usapan muna po natin yung purity in our worship. Limang bagay ang matutunan natin pagdating sa purity. Unahin natin yung worship, susunod instruction, susunod po yung service, evangelism, last yung relationship. Pero unahin lang natin yung worship. Baka yung, yung apat ay next year na. Next year na. The purity in our worship. Ito po yung topic na napakaganda, napakabanal, pero nakakalungkot pagkat maraming sumasamba sa Panginoon rejected by God. Sayang na pagsamba. Pagkat yung kailang pagsamba, hindi natutuwa yung Panginoon, sila yung natutuwa sa kailang ginagawa, sila yung masaya sa kailang ginagawa, pero hindi ibig sabihin yun, masaya sila sa kailang ginagawa, masaya na rin ang Panginoon. Tandaan po natin, worship ang target natin to please Him, not to please ourselves. Hindi yung gusto natin ang nasusunod, kundi yung gusto niya. Hahanapin natin yung mga bagay na magbibigay kagalakan sa ating Panginoon. Di ba? Ganyan sa mag-asawa eh. Yung asawa, gagawa siya ng decision na mapiplease niya yung kanyang asawa. Yung magulang gagawa ng decision, mapiplis niya rin yung kanyang mga anak. Yung mga anak, the same din. Sa spiritual worship, isa lang yung nais natin ma-please ang ating Panginoon. Yung approval niya yung hinahanap natin. Yung approval niya, hindi yung approval ng officers, hindi approval ng mga members, hindi approval ni pastor, kundi approval ng ating Panginoon. Paano natin malalaman yung approval ng Panginoon? Salamat may Biblia. Salamat may salita ng Diyos. Ito'y sapat na para turuan tayo para yung ating worship ay maging malinis, maging pure. At kung ano yung nakalagay sa Biblia, paniwalaan natin at sundin natin. Pero kung hindi natin paniniwalaan at hindi natin susundin, kahit anong style ng ating worship, useless. Kahit anong lohod ang gawin ng mga tao, useless. Kahit anong papuri ang kanilang ibigay sa Panginoon, useless. Kahit sa sila'y dumalo sa simbahan araw-araw, baliwala. Sayang lang. Di ba? Di ba sa school, ano target ng mga estudyante? To please their teacher. Pag nagbigay ng assignment yung teacher o project, kailangan dila sila gumawa ng project, kundi ma-please nila yung teacher nila. Ma'am, ito na po yung project ko. Anong project yan? Rejected. Di ba? Pero pag na-present mo yung project mo na maganda, wow! At nat- natuwa yung teacher, yun ang project. Hahabulin mo yung kasiyahan ng teacher mo, hindi yung kasiyahan mo, okay na to. Masaya na ako sa ginawa ko. Hindi, hindi yun ang ano eh hindi yun ang pinag-uusapan daw. Pa, masaya na kaya yung teacher ko pag binigay ko itong project na ito, itong thesis ko? Pag hindi, ayusin mo. Ganyan din sa pagsamba. Ito kayang gagawin ko, matutuwa yung Panginoon. Ito kayang pagdalo ko sa church, matutuwa yung Panginoon. Ito kayang kasuotan ko, matutuwa yung Panginoon. Kaya yung pag-usapan natin, the purity in our worship. What is purity? Sabi ng isang dictionary, purity, the condition or quality of being pure, freedom from anything that contaminates, pollutes, etc. Freedom from admixture or modifying addition, clean, cleanness, freedom from guilt or evil, innocence, freedom from foreign and inappropriate elements, careful correctness, purity of expression, the chroma, saturation, or degree of freedom from white of a given color. Ibig sabihin, hindi siya nahaluan na makakasira sa salitang purity. Itong nakaraan lang, nagpakain yung isang barangay, nalason yung 100 na pinakain nila. Okay yung pagkain, pero contaminated. May halong lason. Okay magpakain, walang problema, di ba? Pero ang tanong, malinis ba yung pagkain? Kaya ganyan din po sa worship, okay ang sumamba. Ang tanong, malinis ba yung ating pagsamba? Kaya yan ang tatalakayan natin. Ano ba ibig sabihin ng worship? Mas maganda i-define natin yung worship na nabanggit ko na rin sa inyo kanina. Sabi ng isang dictionary, Webster Dictionary, alam niyo si Webster po, ay eh, Christian din po yan. At may mga word sa Bible na talagang yung definition niya ay biblical. Sabi niya, worship is to honor with extravagant love. Wow, grabe. And extreme submission. Ano ibig sabihin ng extreme submission? Yung, grabe yung pagsubmit. Parang slave to his master. Yan, extreme submission yan eh. Okay? At sabi naman John MacArthur, The ultimate priority, worship is ascribing to God His Word or stating and affirming His supreme value. Ganyan dapat yung pananaw mo sa ating Diyos. Hindi siya rebulto, hindi siya tao, hindi siya matalinong tao, kundi siya ay Diyos na banal, Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, Creator ng langit at lupa, siya yung nagmahal sa atin kahit tayo makasalanan. Yung Diyos na naging maawain sa atin, mabiyaya sa atin, siya ay Diyos na powerful. Sabi nga, omnipotent, omnipresent, omniscient. Yan ang ating Diyos. Kaya mas maganda basahin natin yung mga attributes ng Diyos para lalong lumawak yung ating pananaw sa Kanya at ayun ang ibig sabihin ng worship. Naalala nyo si Isaiah sa chapter 6? Nung makita niya ang ating Diyos, inalaw ng Panginoon na makita niya ang Panginoon, ang nakita niya yung kabanalan ng Panginoon. Holy, holy, holy. Yun ang sinisigaw ng mga anghel sa langit. Ano ginawa ni Isaiah? Nakita niya, yung, nakita niya kanyang sarili napakarumi. Napakarumi sa harapan ng Diyos. Na hindi na siya makatingin sa banal na Diyos. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, napakarumi. Yun ang pagsamba. Yun ang pagsamba. Pag nakita mo yung presensya ng Panginoon, mapapaluhod ka at ang tingin mo sa iyong sarili, napakarami. Like Peter, nung makita niya si Jesus, sabi niya, huwag kang lumapit sa akin, I am a sinner. I am a sinner. Kaya malabo yung sinasabi ng ibang grupo, nakausap nila si Jesus, para sila nag-uusap na magkaibigan, malabo yung Pag nakita mo si Jesus, nagpakita sa iyo, mapapalood ka, at hindi ka na makatingin sa Kanya dahil sa Kanyang kabanalan. Read the book of Revelation. Hindi na siya matignan ni John dahil nakita niya yung kabanalan ni Jesus. Ibig sabihin, matututo kang magrespeto. Matututo kang magkaroon ng holy fear before God. We will study Romans chapter 12, verse 1. Una, isa-isay natin, verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, the exhortation of spiritual worship. Saan ko nakuha yung spiritual worship? Pagkat pag tinuloy natin yung talata, by the mercy of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Say by spiritual service. Pero sa original yan ay worship. Yan ay pagsiserve, pagsiserve ng mga priests, ng mga high priests sa Old Testament. At ang kanilang pag-serve talagang banal. Pag hindi banal ang iyong paglilingkod sa Panginoon, masusunog ka. Nalala niyo yung anak ni Aaron? Pumasok sa ginampanan nila yung kanilang pagiging priest, pumasok sa place of holy, naglingkod sila, pero nasunog sila pagkat dinungisan nila yung holy place. Pagkat alam ng mga priest at ng mga high priest, banal ang lugar na yon pagkat doon ang presensya ng Panginoon. Nasunog. May dumating na strange fire. Nalala niyo si Sake, Sake, Sakeus? Ay, di sa, si, ka, si ka, sino ba tatay ni John the Baptist? Sakaraya. Nalala niyo yun? Siya po yung high priest, pumunta sa holy place, holy of holies. Alam niyo mga high priest, meron silang tali. May tali. May kalembang yun, may bell. Kasi pag pumasok ka sa holy place at hindi ka nakabalik, babaksak ka, tutunog yung bell, ibig sabihin namatay ka. Hindi ka karapat dapat, hihilahin ka, mahirap makapasok dun eh, no? Pag pumasok yung kukuha sa kanya, mamamatay din eh. Oo, kaya si Sakaraya tumagal siya sa holy place eh. Kinakausap siya ng Panginoon eh. Akala ng mga tao, may nangyari na eh. Pero wala pala nangyari, nagiging ano lang siya, naging pipe. Hindi siya makapagsalita. Ganyan ang ginagawa noon. Pasalamat tayo. Hindi ganyan ang Holy ba eh, hindi ganyan ang Hope Baptist Church, Holy Baptist Church. Hindi ganyan ang Baptist Church. Pag hindi ka banal, pagpasok mo pa lang sa gate, nasusunog ka na. Gusto niyo ng ganyan? Ubus tayo. Ubus. Ubus tayo. Pero salamat, makikita niyo kung bakit naging katanggap-tanggap yung ating pagsamba sa Panginoon. Bakit naging pure? Sabi ni Pablo, I appeal to you therefore, brothers. I exhort you. I urge you. I appeal. I plea. Strong appeal. Strong plea. Yan ang ibig sabihin niya. Talagang in-encourage niya yung mga brethren na sambahin ang Panginoon, na paglingkuran ng Panginoon. I exhort you, the exhortation of spiritual worship. Bakit? Hindi ba maganda yung kanilang pagsamba? Hindi ba tama yung kanilang pagsamba? Bakit sila in-encourage na sambahin ng tama ang ating Panginoon? Posible. Maraming naging krisyano dito, hindi tama yung kanilang pagsamba. Pagkat sila'y galing sa maling pagsamba, dapat baguhin yung maling pagsamba para maging tama yung kanilang pagsamba. Ako'y naniniwala, hindi lahat ng sumasamba sa Christian church ay tama. Ako'y galing din sa church na mali ang pagsamba. Kahit kami tahimik, talagang seryoso, pag pagpasok mo sa church, may luhuran, luluhod ka, mananalangin ka, akala ko tama na yung pagsamba. Yung pala'y mali. Tingnan niyo sa Romans chapter 1, 18 to 25. Ano yung buhay nila bago sila naging Kristiyano? Ano ba yung pagsamba nila bago sila naging Kristiyano? Tandaan po natin, sila lumalago pa rin bilang Kristiyano, kaya yung kanilang pagsamba dapat i-correct. Di ba? Dapat i-correct. Dapat ilagay sa tama yung para maging tunay na pagsamba. Ang tawag ni Pablo, spiritual worship spiritual worship. Sa Romans chapter 1, 18 to 21, 18 to 25, tignan niyo po. Ano po sabi niya? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of, unrighteousness of men who suppress the truth. Kaya yung pagsamba nila noon, pag hindi ka naniniwala sa Biblia ay salita ng Diyos, hindi ka naniniwala sa katuruan ng Biblia at binabago mo, yung worship mo ay hindi tama, not pure. At ang tawag sa mga tao niyon, ungodliness, unrighteousness. Who suppress the truth in righteousness. Kaya sa pagsamba, napakahalaga ng katotohanan. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Paano nangyari yun? Verse 19, Because that dahil sinosuppress nila yung truth, because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them, for since the creation of the world, His invisible attributes, His, his eternal power, His divine nature, have been clearly seen, being understood through what has made, so that they are without excuse. Kaya malabong sabihin ng mga tao na tama yung kanilang pagsamba, kahit ang kanilang sinasamba ay mali. Pagkat ang Diyos, hindi niya sinisikreto ang paraan ng pagsamba. Nakikita true creation. Malalaman mo na na may lumikha. Bakit nagkaroon ng langit at lupa? Eh, syempre may lumalang yan. May cause and effect. Bakit nagkaroon ng upuan? May gumawa niyan eh. Kaya doon palang nire-remind sila, may creator. Ang dapat yung sambahin yung creator na lumikha ng langit at lupa. Pero pansinin niyo nangyari. Verse 21, For even though they knew God, napansin niyo yan? They did not honor Him as God or give thanks, for they became, became futile in their speculations and their foolish hearts was darkened. Yung mga sumasamba ba ng mga idols, hindi nila kilala ang Diyos, kilala nila. Pero ayaw nilang paniwalaan yung katotohanan. They suppress the truth. Alam naman nila may creator eh. Alam niyo mga atheists, alam naman nila may Diyos eh. Pag, pagkat paggabi, takot na sila eh. Natatakot na. Naku, anong mangyayari sa... May takot sila eh. Alam nila yan, pero pinaninindigan nila yung kanilang paniniwala. Talagang walang Diyos, pero sa deep inside meron yan. They knew God, pero sinusuppress nila yung katotohanan, nilalabanan nila, nire-reject nila. At gayon din yung iba na sumasamba sa mga idols. Sinusuppress nila yung katotohanan, kaya lang worship ay mali. Di, ito yung pinanggalingan nila bago sila naging krisyano. Kaya dapat malinis yon, mabago yon, yung paraan ng kanilang pagsamba. Verse 4.22 Professing to be wise, they became fools and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and crawl, crawling creatures. Napansin nyo? Idolatry. Hindi lang mga ribulto ng tao, pati mga animals. Gumawa sila ng mga ribulto. Sinasamba nila. Doon sa Rome, pati tao sinasamba yung, yung Tsar. Yung tinatawag nilang Tsar. Tsar Augustus. Parang ganyan. Yung para sa ating president, emperor. Therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. Verse 25 For they exchanged the truth of God for a lie, and worship and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Nakita niyo po yon? They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than Creator who is blessed forever. Amen. Ito yung kanilang background bago sila naging Christians. At bago pala sila mga Christian, minsan daladala pa rin nila itong paniniwalang ito. Itong practice na ito. Kaya sa chapter 1 up to chapter 11, pinakita ng Panginoon yung kabutihan niya sa mga taong ito, iba na kayo. Kayo'y niligtasan ng Panginoon. I appeal you, therefore, brethren, worship the true God with right motive, with right heart, with right mind. Balikan po natin yung passage na yon natin. Sa Romans chapter 11, 29 to 36, napansin yung therefore, I appeal to you therefore, Ibig sabihin niya, may previous verses bago niya ginamit yung therefore. Pinakita ni Pablo ito, then therefore. Okay? Romans 11, 29 to 36. Kung babalikan yun, maraming mga chapters eh. Pero ito lang babasahin natin. 11, chapter 11, 29 to 36. Sabi po dyan ni Pablo, ito, ito ang ating Panginoon. Hindi siya katulad ng mga Panginoon nyo noon. Ito yung dapat natin paniwalaan, irespeto, igalang. Ito yung totoong Diyos. Hindi siya tao. Pagkat itong mga tao nito, ang kalang, itong mga kausap niya dito, sumasamba sila dati sa tao eh. Sa mga animals. Kaya, kaya tinuturuan sila ni Pablo ng tamang pagsamba. Krisyano na kayo, bago na kayo. Minsan daladala pa rin nila yung wrong practices. Sa verse 29 to 36, pansinin niyo po. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For just as you once disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience So these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you, they also may not be shown mercy. Verse 32, For God has shut up all in disobedience, so that he may show mercy to all. All the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and unfathomable his ways. Verse 34, For who has known the mind of the Lord, or who became his counselor, or who has first given to him that it might be made, it, might be paid back to him again. Verse 36, For, for from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Amen. Ito yung ating Diyos. I appeal to you therefore, brethren, Kaya niya sinabi yun, yun yung kanyang exhortation. Ito yung tamang pagsamba. Ito yung dapat maging kaisipan natin. Yung sinasamba natin lahat ng bagay galing sa Kanya, lahat ng nakikita nyo mula sa Kanya at para sa Kanya. Okay? Yan yung nasa likod natin. For of Him and through Him and to Him are all things. At kaya sabi ni Pablo, To whom be glory forever. Amen. That's worship. Kaya importante yung kung gaano mo kakilala ang Panginoon. Diyan lalabas yung pagsamba mo sa Kanya. Mamaya makikita nyo kung gaano kahalaga yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero next year na yon pagdating natin sa instruction. Ito yung magbibigay ng gabay sa atin paano gumanda yung ating worship at maging totoo, maging tama. Yan ang dahilan. Bakit sinabi ni Pablo, I appeal to you, therefore, brothers, who can worship God? Only Christians. Only true Christians. Sad to say, hindi lahat ng tao pwedeng sumamba sa banal na Diyos. Kaya ako, nung hindi pa ako krisyano noon, kahit sumasamba ako, sumasamba ako noon, kung babalikan ko, useless din pala yun. Useless yung aking pag-iyak, pagluhod, pagpunas sa mga <laughs> repulto. Useless. Uh, at ang pwede lang sumamba at ang ini-encourage ni Pablo na sambahin ng totoo ang ating Diyos, ang kanyang mga kapatid. I appeal to you therefore, brothers, brethren. Sino itong mga brothers na ito? Di ba? Sino itong mga tinatawag ni Pablo na mga kapatid? sa Panginoon. Sila lang yung may karapatang sumamba. Kaya kung mali yung paniniwala mo o paniniwala ng tao, mali yung kanilang basihan ng kanilang pagsamba, hindi mula sa Biblia, kundi ayon sa kanilang paniniwala, ayon sa kanilang katuruan, wala silang karapatang sumamba sa banal at sa totoong Diyos. Di ba? Pangalawa, bago tayo dumako sa pangalawa, ano ibig sabihin ng spiritual service? The word spiritual, logikos, it simply means in the realm of the soul. When we talk about worship, we're talking about something that originates in the soul, in the inner person. The word actually could be translated reasonable, as it is in some translations. That is, it originates in the reason, in the intelligence. Hindi ito external worship. Yung tunay na worship from internal, from inner being, from our souls. Mapapansin niyo yung mga sumasamba sa Old Testament, even sa New Testament, yung kanilang pagsamba hindi galing sa panlabas. Hindi nakikita yun sa panlabas. Ang hinahanap ng Panginoon yung panloob. Pero kung maganda yung panloob mo, gumaganda yun sa panlabas. Pero kung maganda yung panlabas mo at hindi yung panloob, useless. Pero kung yung panloob mo ay maganda, pero hindi nakikita sa buhay mo, hypocrisy tawag doon. <laughs> Kasi automatic yan, lalabas talaga yan eh, pag maganda yung panloob mo eh. Oh. Tignan nyo, sabi ni, ni David, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul and forget not all His benefits. Napansin niyo yung tunay na pagsamba galing sa kaluluwa, inner being. Hindi sila, bless the Lord, oh my voice. Bless the Lord, oh my soul. Sa Luke, Luke chapter 1, si Mary. And Mary said, My soul that magnify the Lord, and my spirit had rejoiced in God, my Savior. Matthew 22 to 37, paano mahalin ng Panginoon? Jesus said unto the, to him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ano yan? External o internal? Internal. Heart, soul, mind. Lahat yan ay galing sa loob. Yan ang tamang pagmamahal sa Panginoon. Hindi natin siya pwedeng mabola. Pwede natin siyang dayaay sa panlabas. Hindi pa kayo nagpapasalamat, ang pagsamba sa Panginoon ay nagmumula sa loob ng ating buhay. Kasi itong simbahan na ito, kung pagsamba lang, talo na tayo. Marami magagandang simbahan. Di ba? Marami magagandang simbahan. Mga katedral, talagang gaganda. Talagang pinipreserve na yung kagandahan ng kalang simbahan, pero hindi tumitingin ang Panginoon sa simbahan. Tumitingin siya sa puso ng bawat isa. Nalala niyo si David, kaya siya naging hari after my own heart. Si David. Yun ang inaarap ng Panginoon. Worship is latria. It is a religious worship. It is a word used for priestly activities. Our worship before God, the service that we render to God in worship is spiritual, not physical. Not physical. Minsan tinatanong tayo, bakit sa amin nagtataasan kami ng kamay, naglulundagan kami, nagsasayawan kami? Hindi physical ang worship, spiritual, from the soul, from the heart. Yun ang inaalat ng Panginoon. Di ba? Pero may mga churches na lumalabas sa puso nila yung ganyang activity, Bahala na yung Panginoon sa kanila. Okay? Pero iba sumusobra, mga gumagapang pa sa <laughs> gumagap, nagtatagbuhan pa dito, di mo alam kung anong, anong ginagawa. Na, la, la, la, la, la, nagwawala dyan. Talaga. Sabi ko, ewan, ewan ko kung saan na nakuha itong worship na ito. Hindi worship yun, worship. Worship. Sabi ni John MacArthur, even music. Music has nothing to do with worship. Huwag kayo agad maano, ah. basahin muna natin. ah, bakit? Music cannot produce worship. It cannot induce worship. Music is not the origin of worship. Let me say it another way. Music is not the beginning of worship. It is the end of it. Ano ibig sabihin yun? Hindi masama music. I love music. Okay? Pagdating sa simbahan, may tinatawag tayong spiritual music. Yan ang expression natin to praise our God. Pagkatapos makita yung kanyang kabanalan, makita mo yung kanyang kabutihan, I praise you, Lord, for your kindness, for your goodness. Kasi nakita mo yung kanyang kabanalan, kabutihan, katapatan niya. At magkakaroon ka ng response. Pwede through your lips, testimony or through music. Walang walang ano, walang walang magic sa pagkanta ng grupo dito para turuan tayo ng worship. Para lalo tayong mapalapit sa wala. Doon pa lang sa bahay pa lang ay eh, nire-ready mo ni sarili mo. Nagpapalinis ka na. Kaya nga worship before, during, and after. At ang worship po ay 24-7. Not only Sunday. Akala na iba, Sunday lang worship. Hindi. Yan ang lifestyle natin. Pag nakita mo yung kabutihan ng Panginoon, that's worship. Nakita mo yung creation. Nakita mo yung supermoon. Kalaban ni Superman. Di ba? Supermoon. Wow! Yung iba, tuwan-tuwa sila sa buwan. Pero iba namang krisyano, wow, salamat sa inyong creation. Hindi yung munang kanyang wino-worship, kundi yung kanyang creator na lumikha ng napagandang moon. Pero iba talaga sumasama sa moon. Wow! Namamanga, wow! Sana, sana makatira kami sa moon. Sige. <laughs> okay lang, mas maganda. Mabawasan yung population sa Earth. Alam niyo, ang plano ngayon ni isa sa mga agenda ni Obama yan <laughs> sa future <laughs> na may makapunta sa moon. Sige, lahat kayo pumunta na sa moon. Tingnan yung kaisipan ng tao. Instead na hanapin nila yung tunay na Diyos, pag-aralan nila yung tunay na Diyos, mapalapit sila sa tunay na Diyos, gusto nila yung moon eh. Di ba? Gusto nila makapunta sa moon. Okay. Sa 1 Chronicles 16, 20 to, 23 to 31, alam niyo, napakaganda na ito. Bago nila i-offer yung pagkanta, bago nila i-offer yung kanilang instruments o music, nakita mo nila, nakita nila yung ating Panginoon ay napakabuti. Napakabuti. Sa First Chronicles, sa Old Testament po yan ha, wala po yan sa New Testament. First Chronicles chapter 16, 23 to 31. Tingnan niyo po yung sabi ng writer. Pero kung babasahin yung buong chapter, maganda. Then that then sa 23 to 31. Sing to the Lord all the earth. Proclaim good things. Tidings of His salvation from day to day. Tell of His glory among the nations. His wonderful deeds among all the peoples. Bakit? Bakit sila sinasabi na sing unto the Lord? Proclaim His glory. Bakit? Praise Him. Bakit? Verse 25. For great is the Lord, and greatly to, do, to be praised. Ibig sabihin, ka, kailangan makita mo yung greatness ng Panginoon, then praise Him. Winoship mo muna yung kanyang pagiging dakila, kagalingan ng Panginoon. Katulad ni Isaiah, he worshiped God, a holy God. At ang resulta, nakita niya sarili niya makasalanan. Madumi. Hindi ako sang-ayon sa praise and worship. Mas gusto ko worship than praise. Iba yung praise and worship. Parang pinagsama mo siya na parang equal lang eh. No? Equal lang eh. Kailangan makita mo muna yung kadakilaan ng Panginoon sa worship mo, yung kanyang kabutihan, kabanalan, then you will praise Him for who He is and what He has done. Kaya nga may kanta, To God be the glory, great things He has done. Bakit pinuri, niluwalhati ni Fanny Crosby ang Diyos pagkat yung mga kabutihan niyang ginawa, napaganda. Di ba? Pero hindi ko pagagalitan yung may mga pangalang praise and worship. Yan ang kailang paniniwala. Pero ayon sa Bible, mas gugustuhin ko yung praise, ay worship then praise. Hindi ko sinasabihan na ano, ah. ako'y natutuwa, marami tayong mga singers, mga ano. At wala tayong worship leader o worship team. Meron tayong praise team. Silang tutulong sa atin to praise the Lord. Pero to worship the Lord, hindi natin tungkulin yon. Tungkulin yon ng banal na Espiritu. Siya yung ating worship leader. Pag tama yung relationship mo sa Panginoon, the Holy Spirit will teach you, will guide you in your worship. Not the worship leader or worship team. Alam niyo kung may worship leader sa langit, si Satan, <laughs> si Lucifer, siya yung leader ng kongre ng ano to, ng choir. Eh. Oo, kung may worship leader, si Satan. Tandaan po natin, Walang give ng worship leader. Merong give of encouragement. Kaya yung praise team, sila yung mag-encourage natin sa atin to praise the Lord for His goodness. Pero yung worship team, wala. Hindi natin tungkulin yan. Huwag natin nakawin yung tungkulin ng Banal Espiritu. Ang Holy Spirit ang magdagabay sa atin to worship God. At ang pastor, ang tungkulin ko lang sa worship, turuan kayo ng tamang worship using the Word of God. Nakuha niyo mga kapatid? Read the Bible. Read the Bible. Kaya mabigat eh. Mabigat eh. Pero kung meron silang kayang tawag, okay lang, sa church sila yan eh. Pero hindi ko gagamitin yan sa ating church base sa Biblia. Hindi ako worship leader. Pwede ako maging song leader. Di ba? Song leader, pwede yan. Gabayan ko kayo paano kumanta para ibigay sa inyo yung tamang nota, tamang pagkanta. Song, pero worship, yan ay trabaho ng Banal Espiritu. Pag ikay tunay na Krisyano, you can worship God. You can worship God, not only in this church, but also in your home, in your office, kahit saan ka, you can worship God. Hindi siya under ng place. Nalala nyo si, si Jesus Christ, kausap yung Samaritan woman, pinag-usapan nila yung place, sabi ng Panginoon, wala, wala na sa place. Wala sa Jerusalem, wala din sa inyo. Any place you can worship God. Punta na natin yung ano. At ganyan sa Exodus chapter 20, to, to verse 2 to 6. Alam niyo, punta natin yung Exodus chapter 20. Verse, from verse 2 up to 6. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an idol or any any likeness of what is in heaven above or the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them. Serve them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of the children on the third and the fourth generations of those who hate me, but showing kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. That's worship. Alam niyo bakit binigay itong commandments na ito? Pagkat yung si Aaron, nadaya siya, gumawa sila ng golden cup. Di ba? Nagsasayawan na, nagkakantaan, nagkakaroon sila ng praise and worship sa baba. <laughs> Kaya binigay yung Ten Commandments para ipakita sa kanila, ito ang kasalanan ninyo, mali ang pagsamba ninyo. Sumasamba kayo sa mga idols, especially sa golden calf. Mali ang pananaw ninyo tungkol sa akin. I am a jealous God. Huwag niyo ako ipagpalit sa created being. I'm your creator. I'm your God. Thou shall not make any graven images. Kayo mga sumasamba sa idols, wrong worship. Sumasamba sa tao, wrong worship. At ang nakakatakot dito, God will punish them. Nalala nyo, after na ibigay itong Ten Commandments, pagbaba ni Moses, pinarusahan sila. Pinorsahan sila. Pinagpapatay yung mga taong yun. Sa pelikula, hindi pinakita yun. Eh. Binaksak lang yung tablet, nahulog sila doon. Pero pag binasa niyo yun, inutusan ng Panginoon, si Moses, ang mga taon, lahat ng kasama sa pagsamba, pinagpapatay. Ganyong katindi yung galit ng Diyos sa mga sumasamba sa mali. Ganyong katindi yung galit ng Diyos sa mga sumasamba ng mali. Okay? Balikan natin ang worship. Paano ba sumamba yung mga tao noon? Sa Hebrews chapter 11, 3 to 11, Hebrews chapter 11. Alam niyo marami tayong makukuha sa Bible kung ibabase natin yung ating pagsamba sa Bible. Alam niyo nakakatakot ngayon sa worship, sinasantabi nila yung Bible Gumagawa sila ng sariling sistema ng worship. That's wrong. Mamaya makikita nyo sa verse 2, Be not conformed to this world. And yung worldly system, yun ang ginawa nila sa worship. Yung style, yung, yung paraan ng mundo yung ginamit nila, hindi yung paraan ng Biblia. Sa Hebrews chapter 11, alam niyo, makakuha kayo ng worship dito. Gusto niyo malagay yung pangalan niyo sa Hall of Faith? Di ba, meron din natin Hall of Fame. Sundin mo lang sila. Balang araw, itataas ka ng Panginoon. Sa chapter 11 ng Hebrews, basahin natin yung verse 3. By faith, we understand that the worlds were prepared by the Word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he's dead, he still speaks. Sino ba si Abel? Tinuruan siya ng kanyang parents how to worship God. Binigyan niya animal. Si, si Cain, binigyan niya yung kanyang tanim na gulay. Kahit maganda yung gulay, kahit yan ay, yan ay herbal, <laughs> kahit yan ay healthy, <laughs> healthy na pagkain, tapos yung binigay ni, ni Abel ay meat, naku, nakataas to yata na, pa-high blood yata itong inover ni, ni Abel ah. Ito, mas maganda to, herbal to, gulay to, masustansya. Kahit yan may sustansya, ang utos sa kanila, animal ang dapat i-offer. By faith, pinaniwalaan niya yung sinabi ng kanyang parents. At ako'y naniwala yun ang tinuro sa kanya ng parents at galing sa Panginoon. Si Cain, rebelde yung kanyang puso. Gustong gumawa ng sariling worship. Binago niya yung paraan ng Diyos. Ginamit niya yung sarili niyang paraan ng worship. Rejected. Kay Abel, accepted. Verse 5, By faith, Enoch was taken up that he would not see death, and he was not bound because God took him. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. Nap- napansin yun? Pleasing to God. Yung worship niya to please God, not to please himself. Ano nangyari yon? Nag-decide ang Panginoon, oh, napakabait naman nito. Lagi akong pinapasaya nito ni, ni Enoch. Isama ko nga sa langit. Doon na kami magsama bilang nawala na si Eno. Di ba? Kaya nga sa verse 6, it is without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that is a rewarder of those who seek Him. Kaya sa worship, dapat maniwala ka muna, He exists. Naniniwala ba tayo may tunay na Diyos? Naniniwala ba tayo kahit na hindi siya nakikita, siya yung ating Creator? Siya yung ating Savior, siya yung ating Lord. Hindi siya nakikita, pero by faith, pinaniniwalaan, na siya, pinaniniwalaan natin na may Diyos according to His Word. By faith. Kaya minsan kina-question tayo, ba't wala kayong mga rebulto sa, <laughs> sa simbahan ninyo? Eh sabi ng Bible, by faith eh. By faith. At marami pa, si Noah, si Abraham, by faith. Tinanong ako ni Brother Andrew sa discipleship niya, paano ba naliligtas yung mga Old Testament people? By faith. <laughs> Noah, Abraham, by faith. Not by law. By faith. Si Noah, Noah found grace in the sight of God. Taktawan na po natin yan. Sabi ni John Stott, God must speak to us before we have any liberty to speak to Him. Kita niyo po? Kailangan pakinggan muna natin siya para maunawaan natin how to worship Him. Gagawa ka ng assignment, wala pang sinasabi yung teacher kung anong assignment na gagawin mo. Biglang gumawa ka ng assignment, may pinagawa ba akong assignment? Matutuwa ba yung teacher na yon? Pakinggan mo muna. Yung sasabihin ng teacher mo, oh, class, meron kayo assignment, ito dapat gawin nyo. Okay? Gumawa kayo, mag-drawing kayo ng isang animal na paborito ninyo. Nag-drawing ka, drawing mo tao. Tatanggapin ba yon? Pakinggan mo muna instruction. Ganyan din sa worship, bago mo sambahin ang Panginoon, basahin mo muna yung Bible, pakinggan mo muna siya how to worship Him. Kaya God must speak to us before we have liberty to speak to Him. He must disclose to us who He, who he is before we can offer Him what we are in acceptable worship. The worship of God is always a response to the Word of God. Scripture wonderfully directs and enriches our worship. Kaya hindi through music, then after music, magre-response tayo sa kanyang worship. Hindi through His Word. Through His Word. Grabe, no? Alam nyo, tinabi ko nga sa Sunday School namin, ito yata yung pag-aaral na na matindi. Doon ko gano'n na, alam ko yung worship, pero lalong lumalim ang paniniwala ko sa worship. At lalong gumanda. Gumanda. At naunawaan ko yung kaisipan ni Paul. Pagkat iba-iba yung, ibang-iba yung worship nila noon, sa worship natin ngayon. Pagkat karamihan ng worship ngayon, system of this world. Not system from the Lord. Yung sistema nila ay nasusunod din din sistema ng Panginoon. Delikado yon. The motivation of spiritual worship. I hope na matapos ko to pero malabo, no? Eh, hanggang dito lang tayo sa second point. Kung meron tayong pa sa pangatlo, the motivation of spiritual wars. I appeal to you therefore, brothers, by the mercy of God. Alam niyo kung bakit kayo sumasamba? Bakit tayo sumasamba? Bakit kayo narito? Bakit kayo sumasamba? Dahil required na sumamba kayo? Dahil member tayo ng Hope Baptist Church, kaya tayo narito para magkaroon tayo ng corporate worship? May tinatawag na individual worship, pati corporate worship, o public worship and private worship. Ito po yung public worship, corporate worship. Bakit? Ba't tayo narito? Sabi ni, ni Pablo, ito ang pinakadahilan. Ito yung dahilan. Bakit kailangan natin sambahin ang Panginoon by the mercies of God. Because of the mercies of God. Nakita niyo yung mercy, napakarami. Saan, saan mo makukuha yung mga mercies na yan? From chapter 1 up to chapter 11, andiyan yan yung mga mercies of God. Salvation, forgiveness, sanctification, glorification, election, freedom, forgiveness of sins. Ayun yung mga mercies ng Panginoon. Heaven, love, yan yung mga mercies ng Panginoon. Naranasan natin yung kanyang awa, yung kanyang mga awa, naligtas tayo. Pinili niya tayo. Binago niya tayo. Pinatawad niya tayo. Binigyan tayo ng langit. Minahal tayo ng Diyos. Yan po yung awa ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ang tao, hindi talaga marunong sumamba sa Diyos. Natutulang tayo sumamba sa Diyos dahil tayo niligtas ng Diyos to worship Him to worship Him. Bakit ka niligtas ng Panginoon? To worship Him, to serve Him. Yan ang dahilan kung bakit tayo narito. Kaya pag tinatamad tayo dumalo sa church, hindi natin naunawaan ang ibig sabihin ng mercies of God. Okay, hindi pa natin nararanasan talaga yung mercies of God. Alam mo talagang paglinggo, ah, talagang gustong-gusto mong umaten kasi gusto mong umaten dahil niligtas ka ng Panginoon eh. Naranasan mo yung awa niya eh. Kung wala ang Panginoon, wala tayo, wala tayong kwenta. Ang ginagawa natin walang kwenta, yung mga pag-aawitan natin walang kwenta. Yung ating mga talent, useless. Yung pagdala natin dito, useless pag hindi po tayo ligtas. Kaya nga kausap ni, ni, ni Pablo, I appeal to you therefore, brothers. Ito yung mga brothers na nakaranas ng awa ng Diyos. Baka, bakit ako pastor? Dahil magaling ako, dahil nag-aral sa Bible school. Hindi, dahil sa awa ng Diyos. Bakit tayo naligtas? Dahil sa awa ng Diyos. Dahil mag, bakit magaling si Jasper sa kanyang pagiging conductor? Dahil sa awa ng Diyos. Pagdating natin sa service, makikita niyo yung awa ng Diyos. At hindi tayo magsasawa sa awa ng Diyos. At habang lumalago yung natutunan mo sa awa ng Diyos, lalo kang mapapasamba sa Kanya Lalo mo siyang itataas, lalo mo siyang pasasalamatan, lalo mo siyang paglilingkuran, at lalo ka magiging active sa gawain ng Panginoon for God. For God. Kaya isang lang kung bakit hindi naging active ang mga members o yung mga Krisyano, hindi nila naunawaan ang awa ng Diyos. Balikan yung Romans chapter 1 up to 11, makikita niyo yung mga awa ng Diyos sa inyo. For all have seen and come short of the glory of God. Di ba? Kawawa tayo eh. Papunta tayo sa impyerno eh. For the wages of sin is death. Pero naawa ang Diyos. But the gift of God, yung po'y awa, is eternal life through Jesus Christ. Di ba kayo na... Di nyo ba... Isipin nyo yun, no? Talagang mapapalod ka sa Panginoon, mapapasalamat ka, Lord, have mercy upon me. Nalala niyo yung dalawa na sumamba sa temple, yung isang pariseyo, oh, hindi ako katulad ng publican ito. Di ba? Ako nagbibigay ng tithes. Ako'y naglilingkod sa Diyos. Lahat ng kanyang magagandang bagay binanggit niya. Pero yung publican, ano sabi niya? Napakala, hindi siya makatingin sa temple eh. Kasi naroon yung presensya ng Panginoon. Dinadagukan niya yung dibdib niya. Lord, have mercy upon me, a sinner. Yun ang worship. Yun ang worship. At sabi ng Panginoon, umuwi yon justified. Tinanggap yung kanyang pagsamba. Pero yung pariseyo na napakayabang, rejected ang kanyang worship. Kaya sa tuwing pupunta ka sa church, kaya nga meron tayong ano, individual silent prayer. Eh. It's time for you to ask mercy from God. To ask forgiveness. Para yung gagawin mo sa umagang ito, maging kalugod-lugod sa Panginoon. Inuuna natin yung individual worship, prayer. Doon pala sa bahay pala piniprepare mo na. Para pagdating dito, yung pagsamba natin maging katanggap-tanggap by the mercies of God. Naunawa niya, yung buhay niyo, awa lang. Last Sunday, pinag-usapan natin, pati yung kagalingan natin, awa ng Diyos. Alam niyo, pagising niyo sa umaga, awa ng Diyos, buhay pa tayo. It is the Lord's mercies that we are not Consume. Wala sa herbal yan. Yes, nakakatulong niya ng konti. Pero kung bakit malakas ka, bakit buhay ka pa, because of God's mercy. Kaya kung meron kang panalangin, Lord, have mercy upon me. Kung meron kang kahinaan, Lord, have mercy upon me. Yung mercy ng Panginoon ang kailangan natin. Hindi ko sinasabi, huwag tayo mag-take ng medicine, ginagamit ng Panginoon yan. Pero huwag niyo kalimutan, ang pinaka-source ng lahat na yan ay yung awa ng Diyos. Kaya ka nakapagturo, awa ng Diyos yan. Kaya ka nakakapagsalita, awa ng Diyos. Kaya ka nakakarinig, awa ng Diyos. Kaya ka nakakalakad, awa ng Diyos. Diba? Awa ng Diyos. Kaya ka may pamilya, awa ng Diyos. Kaya ka may pera, awa ng Diyos. Lahat yan ay awa ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, worship Him because of God's mercies. Yan ang appeal niya. Worship, sabi dito, worship happens when I understand the depths from which I have been redeemed. Totoo yan. Kung ma-appreciate niyo yung salvation ninyo, gaganda yung worship ninyo at lalo siyang sasambahin. Binili tayo ng Panginoon, tandaan natin. We are bought with a price to worship Him. To worship Him. Nakakalungkot lang at nakakahiya, marami pa rin Krisyano, hindi nila maunawaan kung ano ibig sabihin ng worship. Akala nila Sunday, pupunta sila, uwi sila, worship na. Pumunta tayo dito dahil naranasan natin yung awa ng Diyos. At patuloy tayong dadalo tayo dito dahil naawa ang Diyos sa atin. Hindi ka, ka hindi ka habulin ng Diyos. Dahil wala ka dito, hindi. Hindi malulungkot ang Diyos pag hindi ka umatin. Tayo dapat ang malungkot pag hindi tayo nakatin. Kasi yun, pagpapakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya dahil naawa sa atin ang Panginoon. Kaya nga humility, napakalaga niyan eh. Humility. Kaya ngayon naman ay eh, purity of worship. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. Puputulin ko. Uh, minsan di ko mapigilan sarili ko sa ganda ng mensahe. Pero sa totoo lang, ay, eh, doon pa lang sa bahay, eh, one week, blessed na blessed na ako. Eh. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung blessing from the Word of God. Kung ano ibig sabihin ng worship. Mga kapatid, bilang pastor o bilang kapatid ninyo sa Panginoon, huwag nating ipagpalit ang linggo sa mga bagay na hindi para sa Diyos. Okay? Ang pagsamba ay napaganda. Yan yung yaman ng Krisyano yan ay pagpapakita natin ng pagmamahal sa Panginoon. Kung hindi rin importante yung bagay na pupuntahan mo at mawawala ka paglinggo, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng worship. Baka hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng salvation. Kasi kung alam mo yung salvation, alam mo rin kung ano ibig sabihin ng worship. God save us to worship Him alone, not ourselves. Okay? Yun ang dahilan kung bakit tayo narito. Bakit tayo umaawit sa Panginoon kasi naranasan natin yung awa ng Panginoon. Bakit natin ginagamit yung ating talent? Hindi para magpasikat dahil naranasan natin awa ng Panginoon. Bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon dahil naranasan natin awa ng Panginoon? Bakit tayo ini-encourage natin yung bawat isa. Ginagamit natin yung ating spiritual gift dahil naranasan natin yung awa ng Panginoon. Naway, patuloy tayong kaawaan ng Diyos, itong Hope Baptist Church, at umaasa lang tayo lagi sa awa niya. Sa awa niya. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Ama, salamat Panginoon sa inyong awa, sa marami yung awa, Naranasan namin ang kaligtasan na hindi, kahit na hindi kami karapat dapat na iligtas, napakarumi namin, pero inisip niyo pa rin kami, iligtas niyo pa rin kami, Panginoon. Minahal niyo pa rin kami kahit na yung aming buhay ay walang kuwenta Sabi nga ng Biblia, basura yung aming kabutihan. Pero nariyan pa rin kayo, inabot niyo pa rin kami ng yung maawang kamay. Niligtas niyo po kami mula sa impyerno muli, mula sa karumihan. Naranasan namin ang tunay na kaligtasan. At niligtas niyo kami para maglingkod sa inyo, para sambahin kayo. Pagkat kayo lang dapat ang aming purihin, luwalatiin at wala ng iba. Nilayan ko, Panginoon, itong mensahe na narinig namin ay patuloy na magpalala sa amin. Dumadalo kami sa church dahil naranasan namin ang awa ninyo. At tungkulin namin sumamba. Tungkulin namin na unahin kayo pagkat kayo aming Master, kayo aming Panginoon. Naway baguhin yung aming kaisipan katulad ng pagbabagong binigay ni, ni Pablo sa mga kapatiran sa Rome na pinarating ni Pablo kung bakit kailangan nilang sambahin ng tama ang Diyos. At salamat may Biblia at ito'y nagtuturo sa amin paano namin kayo sambahin. Salamat. Salamat kayong aming kayong tumutulong sa amin paano namin kayo sambahin. Salamat sa Banal na Espiritu. At salamat din po, tinuruan nyo, rin, tinuruan nyo rin kami umawi, magbigay ng papuri sa inyo. Dapat ng Panginoon. Patuloy kayong purihin at pasalamatan. Inyo lahat ang kalwaratian, inyo lahat ang kapurihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.